Sova Info. Na rektoratu sveučilišta u Rijeci održano je predstavljanje povlačenja sredstava iz EU fondova. Pomorski fakultet sveučilišta u Rijeci povukao je oko 1,5 milijuna eura iz različitih EU fondova. I druge su sastavnice sveučilišta bilježile uspjehe na tom polju, pa analitike udruge gradova RH prikazuju rezultate prema kojima je sveučilište u Rijeci prvo na ljestvici u kategoriji nositelja projekata na području Primorsko-Goranske županije. Kampus kreativni tim u okviru programskog pravca 27 susjedstava nastavlja s upoznavanjem sugrađana i sugrađanki s prostorom i radom sveučilišnog kampusa i to putem vođenih tura kroz sastavnice sveučilišta u Rijeci. Program jesenske razglednice započeo je ispred restorana Kampus i nastavio se laganom šetnjom uz vodstvo kroz studentsko naselje do građevinskog fakulteta prema odjelu za matematiku te je završio na učiteljskom fakultetu. Nakon razgibavanja tijela i uma svi posjetitelji mogli su uživati na samom vrhu kampusa s kojega se pruža panoramski pogled na rijeku. thank you Predstava 39 stepenica Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija u subotu s početkom u 20 sati gostuje u, se, u centru Žerve. Festival Opatija je jedan od mnogih sudionika iz svih krajeva naše zemlje koji se uključuje u obilježavanje 10. jubilarnog izdanja Noći kazališta. Kuriozitet ove predstave u režiji Marka Jurage je da samo jedan glumac, Goran Malus, u ulozi jednog lika junaka, Richarda Henija, je Richarda Henija. Jedina glumica u predstavi, Jasna Palić-Picukarić, tumači tri heroine, a Saša Buneta i Davor Svedružić igraju skoro 30 likova u pojedinim scenama i po tri istovremeno. Svi zainteresirani o predstavi mogu doznati više na web stranici Centra Žerve. Sutra nas očekuje sunčano vrijeme, povremeno umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Najniži temperatura zraka između 7 i 11, a najviša dnevna uglavnom od 12 do 16 stupnjeva Celzijusovih. S ovu info uredila i čitala Katarina Škrbić. Slušali ste Sovu info.